Pradžios knyga 29 skyrius. Jokūbas keliaudamas atėjo į rytų šalį. Jis pamatė šulinį ir prie jo sugulusias tris avių bandas. Iš to šulinio girdydavo bandas. Ant šulinio angos buvo užristas didelis akmuo. Suvarius visas bandas, atrisdavo tą akmenį nuo šulinio angos ir pagirdydavo avis. Po to vėl užrisdavo tą akmenį. Jokūbas klausė, broliai, iš kur jūs esate? Tie atsakė, iš Harano. Jis vėl klausė, ar pažįstate Labaną, Nahoro sūnų? Jie atsakė, pažįstame. Jis klausė, kaip jam sekasi. Tie atsakė, gerai, štai, jo duktė Rachelė ateina su avimis. Jokūbas tarė, dar anksti, nelaikas suvaryti gyvulius, pagirdykite avis ir ganykite. Bet jie atsakė, negalime, kol suvarys visas bandas ir nurista akmenį nuo šulinio angos, tik tada pagirdysime avis. Jam bekalbant su jais, Rachelė atėjo su savo tėvo avimis, kurias jį ganė. Jokūbas, pamatęs Rachelę, savo dėdės Labano dukterį ir savo dėdės Labano avis, prieėjęs, nurito akmenį nuo šulnio angos ir pagirdė savo motinos brolio Labano avis. Po to Jokūbas pabučiavo Rachelę ir balsu pravirko. Jokūbas pasisakė jai esas jos tėvo brolis, Rebekos sunus. Ta nubėgusi pranešė tėvai. Labanas išgirdė žinę apie savo sesers sūnų Jokūbą, atbėgo jo pasitikti. Jį apkabinęs ir pabučiavęs, nusivedė į savo namus. O tas viską išpasakojo Labanui. Labanas jam tarė, tikrai tu esi mano kūnas ir mano kaulas. Jis gyveno pas jį visą mėnesį. Ir Labanas tarė Jokūbui, ar dėl to, kad esi mano brolis, turėtum man veltui tarnauti? Pasakyk, kuo tau atlyginti? Labanas turėjo dvi dukteris. Vyresnioji – vardu Lėja, o jaunesnioji – Rachelė. Lėjos akis buvo silpnos, o Rachelė buvo gražaus veido ir dailios išvaizdos. Jokūbas pamilo Rachelę ir pasakė, aš tau tarnausiu septynerius metus už jaunesnėje dukterį Rachelę. Labanas atsakė, mėliau aš, jie duosiu tau, negu kitam, lik pas mane. Jokūbas tarnavo už Rachelę septynerius metus. Kadangi jis mylėjo ją, jam tas laikas atrodė kaip kelios dienos. Po to Jokūbas tarė Labanui, duok man mano žmoną, nes atėjo laikas, kad pas ją įeičiau. Labanas sukvietė visus tos vietovės žmonės ir iškėlė puotą. Vakare jis įvedė savo dukterį Lėją pas jį ir jis įėjo pas ją. Labanas davė lėjai savo tarnaitę Zilpą. Rytui išaušus pasirodė, kad tai buvo lėja. Tada jis tarė Labanui, ką man padarėjai? Ar ne už Rachelę tarnavau? Kam tad mane apgavai? Labanas atsakė, mūsų krašte taip nedaro, kad išleistų jaunesnėje anksčiau už vyresnėje. Pabaig šią savaitę Po to duosiu tau Rachelę, už kurią tarnausi dar kitus septynerius metus. Jokūbas sutiko ir pabaigė tą savaitę. Tada Labanas davė jam savo dukterį Rachelę už žmoną. Labanas davė savo dukteriai Racheliai tarnaitę Bilhą. Jis įėjo ir pas Rachelę ir mylėjo ją labiau užlėję ir tarnavo dar kitus septynerius metus. Viešpats, matydamas, kad Jokūbas lėjos nemylėjo, padarė ją vaisingą, o Rachelę nevaisingą. Lėja pastojo ir pagimdė sūnų, kuri pavadino Rubenu, nes jis sakė, viešpats atsižvelgė į mano sielvartą, dabar mane mylės mano vyras. Ji pagimdė kitą sūnų ir tarė, kadangi viešpats išgirdo, kad manęs nemyli, jis davė man dar ir šitą sūnų. Ji pavadino jį Simeonu. Po to ji vėl pagimdė sūnų ir tarė, dabar mano vyras prisiriš prie manęs, nes aš jam pagimdžiau tris sūnus. Todėl ji pavadino jį Leviu ji vėl pastojo ir pagimdė sūnų ir tarė, dabar šlovinsiu viešpatį, todėl ji pavadino jį judu. Po to ji liovėsi gimdžiusi.